Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 10-ն է, տարվա 10-րդ օրը։ Այսօր պատմության մեջ Մեր թվարկությունից առաջ 49 թվականի այսօրը Հուլիոս Կեսարն անցավ Ռուբիկոն գետը։ Ռուբիկոնն անցնել դարձավ թեվը, որ խոսք, որը նշանակում է վճռական աննահանջ քայլ կատարելը։ 1863 թվականի հենց այսօրը Լոնդոնում գործարկվեց աշխարհում առաջին մետրոն։ Լոնդոնի մետրոպոլիտենը ոչ միայն հնագույնն է, այլև խոշորագույններից մեկն է աշխարհում։ Սկզբնական երթուղու մեծամասնությունը այժմ կազմում է Hammersmith and City գծի մասը։ 1916 թվականի հենց այսօրը սկսվեց Էրզրումի ճակատամարտը, որի ժամանակ գեներալ Նիկոլայ Յուդենիչի զորքը ոչնչացրեց թուրքական երրորդ բանակը։ 1920 թվականի հենց այսօրը սկսեց գործել Ազգերի լիգան, որի առաջին նիստում վավերացվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջն ասարարող Վերսալյան պայմանագիրը։ 1967 թվականի այսօրը Երևանում գործարկվեց Խորհրդային միությունում ամենախոշոր 6 միլիարդ էլեկտրոն վոլտանոց արագացուցիչը՝ Արուսը։ 2001 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Վիկիպեդիայի առաջին թողարկումը։ 5 օր անց Վիկիպեդիան ինքնուրույն կայք դարձավ։ 1946 թվականի հենց այսօրը տեղի ունեցավ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի առաջին նիստը։ Այսօրը ծնվել են 1846 թվականին հայ լեզվաբան եւ հնդի եվրոպաբան Սերոբ Վետերվիշյանը, 1871 թվականին հայ պատմաբան ու բանասեր Նիկողայոս Ադոնցը, 1902 թվականին հայ խորթային անաստանբույժ Վրույր Ղազարյանը, 1928 թվականին հայ ֆիզիկոս տեսաբան Անդրեյ Ամատունին, 1938 թվականին ամերիկացի գիտնական համակարգչային գիտությունների նշանավոր մասնագետ Դոնալդ Կնուտը, 1945 թվականին բրիտանացի ռոք երգիչ եւ երգերի հեղինակ Սր Ռոդ Ստյուարտը, 1948 թվականին հրեաթավ ջութակահար Միշա Մայսկին։ 1949 թվականին Հայաստանի առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի падգամավոր Ռազմիկ Գրիգորյանը 1955 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ հանրաճանաչ ֆուտբոլիստը Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Խորեն Հովանիսյանը 1957 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցի տնօրեն Հայկ Ազնավասարդյանը 1958 թվականին հայ ճանաչված դերասան եւ մշակութային գործիչ Շարմ Հոլդինգ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորեն Հրանտ Թոխատյանը։ 2015 թվականին նա արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ Այսօրը տոնում են Թայլանդում այսօր երեխաների օրն է, Բերինում Վուդի օրը։ Այսօր հունվարի 10-ն է, տարվա ավարտի մնաց 355 օր։